Labo APSP elkarteak zeltasunetan diren pertsonak lan munduan sartzen laguntzen ditu. Elbarrituak edo zeltasunetan diren gazteai formakuntzak eskainiz, prebentzioa ere egiten dute karikako ezitzailea esker. Baina labo APSP elkarte horren dirustatzea departamentuko kontselutik heldu zen gehien bat unek aurrekontuak moztu zituen joan den urtean. Labo APSP langileak enpleguen zaintzeko plan batean sartuak izan dira, hau da kanporatzeak egin beharko direla. Barrek abdenuri ezitzailea da eta lab sindikatuko ordezkaria labo APSP elkartean. On nous 14 licenciements Euh, donc 8 personnes de la prévention et puis 6 euh, personnes rejoignent de l'association, euh, et des formateurs, des accompagnateurs, etc. Et 10 modifications de contrat. L'association propose un plan de sauvegarde de l'emploi avec un budget global de 50 000 euros pour l'accompagnement, c'est-à-dire qui compte les primes de départ et les primes de formation de reclassement, et c'est assez ridicule euh, quand on parle d'une association à plus de 50 salariés. Egoera larria eta ulertezina labo APSP-ko langileentzat, sustu jakinez, Leo Lagrange gizarteratzerako fundazioko kide dela elkarte hau, barrak abden L'association Labo APSP est affiliée à la Fédération Léo Lagrange. La Fédération Léo Lagrange nationale est une fédération qui va bien financièrement. Et là, quand nous, euh, délégués du personnel, on demande une aide financière de la fédération, on nous dit que ben non, la fédération, elle tournait juste adhérent. Euh.